Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Անցած շաբաթ մայրաքաղաքի պատկերասրահում բացվեց Հայաստանի եւ Արցախի նկարիչների միությունների անդամ գեղանկարիչ Ժիրայր Մարտիրոսյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Ցուցադրանքը ներառում էր 30 աշխատանք, որոնցից յուրաքանչյուրն իր տրամադրության մեջ էր ներքաշում դիտողին, համակելով բարությամբ, սիրով, կենսառիթմի բնական եւ բնության խաղաղ անդորավետ զգացողությամբ։ Բազմաժանր ստեղծագործող է։ Հիմնականում նկարում է բնապատկերներ, դիմանկարներ, նատյուրմորտներ եւ կոմպոզիցիաներ։ Ժիրայր Մարտիրոսյանը ծնվել է 1957 թվականին Գորիս քաղաքում։ Ավարտել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան ուսումնարանի Գեղարվեստի բաժինը, ապա ուսումը շարունակել Մոսկվայի Գեղարվեստի համալսարանի գեղանկարչության բաժնում։ 2003 թվականից Հայաստանի նկարիչների միության անդամ է։ 2004-ից Հայաստանի նկարիչների միության Սյունիքի մասնաճյուղի նախագահ, 2006 թվականից Գորիսի քաղաքային պատկերասրահի տնօրեն, նաև Գորիսի Վաղաշ Վահաշյանի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնի գլխավոր նկարիչն է։ Բացի Հայաստանից եւ Արցախից ցուցահանդեսներ է ունեցել Ֆրանսիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Կանադայում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Բացելով ցուցահանդեսը, պատկերասրահի տնօրեն Ելենա Դադայանը ողջունեց գեղանկարչի նախաձեռնությունը հերթական անհատական ցուցահանդեսով ներկայանալ Արցախցի արվեստասերներին։ Շուշիի կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն Լուսինե Գասպարյանը շնորհավորելով նկարչին նշեց. Արդեն բարի ավանդույթ է դարձել, երբ հայկական հանրապետությունների գեղանկարիչների ցուցահանդեսները կազմակերպվել եւ Շուշիում եւ Ստեփանակերտում, դա արդեն գովեստի է արժանի։ Ձեր ոչով այսօր մոզիցաներով եւ աննկարչությամբ խոսք ունեք ասելու Արցախցի հանդիսատեսին ինչպես նաև մենք կազմակերպենք մատասերնդի ներկայացուցիչների այցելությունները պատերասրահ, մենք հաջող կազմակերպում ենք պրեմիերներ եւ դուք ձեր ասելիքն ունենաք մատասերնդի Քանդակագործ Շուշիի Գյուրջյանի անվան Կիրառական արվեստի ինստիտուտի ռեկտոր Յուրի Հովանիսյանը, կարևորելով Հայաստանի եւ Արցախի նկարիչների փոխայցելությունները, անդրադարձավ նկարչի արվեստի յուրահատկություններին։ Իրար արդեն այն նկարիչների դասեր է պատկանում, որը որ ունի սեփական աշխատաոճը, սեփական աշխարհը եւ ոչ մեկն ուրիշի չի կարելի շփոթել։ Այստեղ մենք տեսնում ենք նկարչի սեքսագործական որոնումները, իր գունային զուսպ բոլորին դիպուկ են, պլաստիկ են, խոսում են, ու նկարիչի հիմնական նվաճումը գտնալին է, որ նկարը հետ երբ խոսսեն մեջ մտի կարողանաս լայց զրուցել, բարց է, նկարչությունը, կանդարագրությունը, արվեստի միշտ ճյուղերի նման չէ, բազմախոս չի, բազմալեզու չի, զուշպել Ժիրայր Մարտիրոսյանին շնորհավորեց նկարիչ Լենոր Զաքարյանը, ով շեշտեց այն հանգամանքը, որ սա նկարչի առաջին անհատական ցուցահանդեսն է Ստեփանագերտում, Արցախի նկարիչների միությանն անդամակցելուց հետո, միաժամանակ նշելով նկարչի նախորդ անհատական եւ բազմաթիվ խմբային ցուցահանդեսների մասնակցության մասին։ Արցախի նկարիչների միության նախագահ Հովիկ Գասպարյանը բնութագրեց նրան որպես հետաքրքիր անհատականության եւ բարձր հաշվի նրանով, որ երևի հազվագյուտ մարդիկ կան, որ անուն համապատասխանում է իրեն։ Իսկ մենք ինչքան իրեն ճանաչում ենք, գիտենք եւ շատ վաղուց, որ ինքը շատ ակտիվ, շատ աշխատասեր, արվեստագետ է եւ հենց արդյունքները որ մենք տեսնում ենք աշխատանքներն են, իրենք որ անհատական ցուցահանդեսը բացելը դա աշխատասիրության հետ կապված բան քիչ առաջ մոտիկացած շիրը, այս որ 7-րդ ցուցահանդեսն է, 7-րդն է, ամա ես չեմ հիշում Դասյանի երեքի վրա կանենք, յորոտ անգամակ։ Սա նշանակում է, եթե ինքը ծույլ, չի հաշում թե քանի անգամ ցուցահանդես, ուրեմն սա իսկական արվեստագետ։ Այսինքն ինքը ձևական, ցուցահանդեսը դիցանվի ինքը։ Եվ ժիրայր մոտ ստացվում է։ Ելույթ ունեցավ նաև Ժիրայր Մարտիրոսյանը, ով անդրադարձավ Արցախյան Իրանդրանիկ անհատական ցուցահանդեսին, որը կայացել է հետպատերազմյան առաջին տարիներին։ 1996 կամ 97 թվականներին էր, երբ Գորիսի թատրոնը, որի գլխավոր նկարիչն էր ինքը, ներկայացումով եկավ Ստեփանակերտ եւ հենց թատրոնի ճեմասրահում էլ ցուցադրեց իր աշխատանքները։ Օրվա ցուցահանդեսը համարելով բարեկամական, նկարիչը հավելեց, որ Արցախի նկարիչների միության անդամ լինելը պարտավորեցնող է։ Ցուցահանդեսին ներկա էր եւ ողջույնի խոսք ասաց Արցախի նախագահի խորհրդական ակադեմիկոս Գրիգորի Գաբրիելյանցը, ով մասնավորապես ասաց. «Երբ ես այցելում եմ ցուցահանդեսներ, նախ եւ առաջ լսում եմ, թե ինչ են ասում ինձ նկարները։ Որքան էլ պարադոքսի նման հնչի, կա խոսուն գեղանկարչություն եւ լուսանկարչական գեղանկարչություն»։ Վերջինս ներկայացնում է փաստերը, այնպիսին, ինչպիսին դրանք գոյություն ունեն կա նույն երևույթի հասկացության նկարչի ընկալու մարտահայտող գեղանկարչություն։ Նրա մտածելակերպը, գույնի եւ ներքի զգացողությունները, այսինքն նրա անհատականության կնիքը կրող գեղանկարչություն։ Գաբրիելյանցը, ում ջանքերով ու անձնական հավաքածուների նվիրատվությամբ Շուշիում երկու թանգարան է բացվել, արվեստի մեծ գիտակ է եւ աշխարի տարբեր պատկերասրահներում բազմաթիվ ցուցահանդեսների է ներկայգտնվել։ Ոստի նրա կարծիքը ցուցահանդեսին ներկայացված աշխատանքների մասին դուրք չէր քաղաքավարությանը, այլ արվեստագետին տրված յուրուրույն գնահատական։ Շնորհավորելով նկարչին նա կարևորեց ցուցահանդեսը որպես հետաքրքիր իրադարձություն մայրաքաղաքի կյանքում ապա հավելեց, որ ուրախ կլիներ, եթե այդ աշխատանքներից մեկը հեղինակը նվիրեր կերպարվեստի թանգարանին, որը որպես մնայուն արժեք այցելուներին միշտ կհիշեցներ նկարչի, նրա արվեստի եւ անհատականության մասին։ Աշխատանքի բերումով քանիցս առիթ եմ ունեցել ներկա գտնվելու Ժիրայր Մարտիրոսյանի գործերի ցուցադրությանը եւ ինձ միշտ գրավել են ձևի, ծավալի, լույսի եւ ստվերի նրա անկալումները։ Գեղատեսի լեռնաշխարի, սարերի, դաշտերի, ձորերի ու բարձունքների հերաստանները, Սյունյաց աշխարի գողտրի անկյունները տարվա տարբեր եղանակներին իրենց առինքնող գրավչությամբ ու զգայական անկալումներով պատկերված ինքնատիպ ոճով ու հոգու քնքուշ զեղումներով։ Ինքը նկարիչը վաղուց չի պահում ցուցահանդեսների թիվը։ Երրորդ ցուցահանդեսն է միգուցե 4-րդ, որտեղ այնքան շատ են հիմա դժվար է հաշվելը։ Երեք ցուցահանդես արդեն կան 96 թվականի թե 97 առաջ ցուցահանդեսը, ինչպես ասացի, այն ժամանակ պատկերասրահ չկար թատրոնի ջեմասրահում էր, Եվ այսպես բարբերաբար այս 20 տարվա ընթացքում 3 ցուցահանդես են կազմակերպել իմ անհատական, բայց ամեն տարի ես մասնակցել եմ Արցախի ցուցահանդեսներին, ինչպես նաև իրենք են մասնակցել մեզ նոթյունիքում, եւ նման մշակութային կապերը բավականին պինդ են Արցախի եւ հատկապես Սյունիք, իհարկե նաև Հայաստան, եւ մենք փորձում ենք մեր արվեստով, մեր մշակույթով կարողանանք այդ կապը ավելի մերձացնել, ավելի մոտեցնել իրար եւ ինչու՞ չէ նաև մենք մեր խոսքը ունենք ասելու ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ Արցախում, նաև ամբողջ աշխարհում։ Այդ նման ցուցահանդեսները դրանք այն հեղինակավոր արդյունքներն են, որ այսօր կա եւ գործում է։ Մշակութային կապը շատ կարեւոր է, հատկապես նման պետությունների համար կարծես թե երեք է դուրս եկել պատերազմական այդ շնչից եւ այսօր ինքը մշակույթի խնդիր ունի, ոչ թե միայն նկարների, այլ նաեւ երկ, երաժշտություն, քանդակ եւ այլ տարբեր շփումների միջոցով կարողանանք մենք հասկանալ ինչ ենք անում, ուր ենք գնում, ինչ ենք ստեղծում մեր մնային արժեքները նավիրելու, ինչպես նաեւ վերցնելու տալու խնդիր ունենք։ Եվ այսօր այդ ցուցանիշ Բայց ինքը թեմայի հետ կապ չունի, ըստ ցանկությամբ ամսի 21-ին Վարդանի ցուցահանդես է գալինի, Ջերմոգի դաստեր ցուցահանդես եւ այդպես շարք է ցուցահանդեսը այն, որ մենք ինքներս մեզ ցուցադրելու նաև մեր խոսքը ասելու մեր կտավների միջոցով մեր ժողովրդին։ Անցած տարի նաև դարա Արցախի նկարիչների միության անդամ եւ կարծես թե վարտավորեցնում էր ցուցահանդես ունենալու, որտեղ ունեմ արդեն ցուցահանդեսներ մի շարք Արցախում եւ դա նոր ցուցահանդես է իմ ձևով որպես Արցախի նկարիչների միության անդամ 30 կտավով ես այսօր ներկայացա Արցախին։ Նկարիչն ասաց, որ նկարներ շատ ունի, գրաֆիկական աշխատանքներ նույնպես եւ ափսոսանք հայտնեց, որ շատ մեծակտավ գործեր կուզենար ներկայացնել Արցախցի արվեստասերներին, պարզապես տեղափոխության խնդիր կար։ Յուրաքանչյուր ցուցահանդեսի նախապատրաստական փուլին անդրադառնալով նա նշեց, որ մեծ պատասխանատվությամբ է մտնում դրան, սկսած շրջանակներից ոչ կտավների ընտրություն։ Նա նշեց, որ հազար անգամ տեսած նկարը ցուցահանդեսում այլ ձևով է տեսնում, այլ լույսի ներքո է երևում իրեն նոր ու յուրովի։ Սյունյաց լեռնաշխարին ու Գորիս քաղաքին նվիրված բնապատկերների շարքն ընկալվում է որպես սիրո խոստովանություն արխայրենին ու իրակունքները։ Գորիսյան շարքեր շատ ունեմ, նաև կոմպոզիցիաներ, ուղղակի այդ Գորիսի նկարները հիմնականում չի մնում, դրանք անդադ վաճառվում է, կոմպոզիցիաները մի քիչ դժվար է վաճառվում, որտեվ նախ հասկանալ է պետք, հետո նաև գնորդ է պետք։ Բայց այսպես աճները բնանկարները հեշտ են, Ասում են, եթե մարդը տաղանդավոր է, ապա տաղանդավոր է ամեն ինչում։ Ժիրայրը ոչ միայն նկարում է, այլև երգում, նվագում տարբեր նվագարաններով, երաժշտություն գրում, բայց նկարը կյանքի անբաժան ուղեկիցն է մանկուց։ Ես ինչքան ինձ հիշում եմ, ես դեր մանկուց երի մանկապարտեզը սկսել եմ նկարել։ Ու սիրել եմ ինչև այսօր նկարում։ Տան եղել են նկարիչներ, ովքեր են ձեզ ապել այս արժիշներ են եղել մեր ազգում երաժիշտներ են եղել։ Արվեստ կարմիշտ։ Հա, արվեստը պապերս երաժիշտներ, աշողներ են եղել։ Այսինքն հա։ եւ երաժշտությունն են օրինել եւ տեքստը։ Հա, հա, հա, երաժշտներ են եղել։ դե Ես էլ եմ նվագում։ Տաշնամուր, ակարդեոն, շվի, գիտար, բոլոր գործիքները։ Բացահայտ տաղանդը չկա։ Երաժշտական դպրոցի դասատուն երաժշտական եմ ավարտել, երբ որ իմացա, որ պետք է գնամ նկարչական ուղությամբ, եկա մեր տուն Պապայիս հետ։ Պարոն ջան ասում է, այդ տղան ուր եք տանում։ Ինքը երաշտական լուրջ ընդունակություններ ունի, ինչ նկարի չի բան ասեց, ընդառաջ եմ գնա կոնսերվատորիա նստի սովորի։ Այդ երեխայի ճակատագիրը մի խեղաթյուրեք։ Նկարչությունը որն է, թող ինքը երաժիշտ դառնա լավ եւ այլը։ Երաշտական դասատուն է ասում, երբ որ լսել է։ Այդ նկարչություն, երաժշտություն դրանք անբաժանելի են։ Մեկը մեկի հետ կապված են, որտեղ բոլոր նկարիչները, օրինակ Այվազովսկին, ինքը շատ լավ ջութակահար է։ Իր կենսագրության մեջ գրած, եթե նա չլիներ մեծ ծովանկարիչ, մեծ ջութակահարկալներ եւ ընդհանրապես բոլոր Պիկասոն եւ այլ բոլորներ արվեստի եթե մի կողմով զարգացած են, մյուս կողմը կա մեջը։ Իր տարիների ընթացքում իրենք չեն զարգացրել, հա, բայց երաժշտությունը, գրականությունը Բարի նրանց չեք զղջացել, որ չեք ընտրել երաժշտությունը։ Չէ, չէ, հիմա ես չեմ պատկերացնում, թե երաժշտության մեջ ինչպես կա լինեի։ Ինչ են նոր, ունեմ երաժշտություններ էլ ունեմ գրած, սենց տարբեր տարիներին, բայց Նկարչությունը մի քիչ ինձ համար ավելի հոգեհարազատ է։ Მე պետք է նկարիչ դառնայի ոչ երաժիշտ։ Դա ձեր կոչումն էր։ Հա, նա նա հոբի է եւ ուրախություններին բան ես։ Օրինակ նկարելիս ինչ եք երգում։ Հայկական երգեր, երաժշտություն սիրում եմ հայկական երաժշտություն դնել, ժողովրդական երգեր։ Նկարն ինչպես է ծնվում։ Նախ մտքում, հետո կտավին թե Չէ, ազատ ժամանակները էսկիզներ եմ անում որից հետո դետալները թեմաներ են իրենք ծնվում ու դրանք այսպես ավելի շատ մշակելով խնդիր կա։ Մի նկարի համար կարող է 10-15 էսքիզներ ունենալ նա չէ որ կտավը դրեցիր ու սկսեցիր արդեն երբ որ դու զգում ես էսքիզները հասունացել են եւ դա տեսնում ես դու կտավին այն ժամանակ կտավը ծնվում է իհարկե ներկելու ժամանակ արդեն ինչ որ բաներ փոխվում են մեկ գիծը թղթի վրա նկարելու ժամանակ գույնը դնելու ժամանակ ձևն է փոխվում բան բայց հիմնականում էսքիզը որը դու մեզ արդեն վերջնական, դա վերջնական դառնում է կատաղ։ Ինչ թեմաներ են ձեզ հոգեհարազատ, նախընտրելի։ Մի քիչ սիրո զգացմունքային թեմաներ են, ռոմանտիկը մի անգամ ջերմուկում ցուցահանդես կազմակերպեցի անցած թե նախանցած տարի մի հատ մարդ եկավ շատ նիցասարակ տեսքով բար հետո ելույթ ունեցավ, ասեցի, որ ես լսեցի, որ Գորիսից նկարիչ պետք է գա, մտածեցի, որ ասես կոպիտ բան, ժայռի նման ինչ որ նկարներ պետք է լինի, ասես լեպկաներով, չեմ անում բան, ասում էի, որ եկա տեսա այդ քույս, գեղեցիկ ինչ որ մելամավ զարմացա, Ասել իրա, բայց դու հաստատ գիտես, որ դու Գորիսից ես։ Ես լեռներից եմ։ հա։ Ասաց, «Յա հա, դե Գորիսում եմ ծնվել», ասաց, «Չէ, քո մեջ ուրիշ բան կա», ասաց, որ այդ Գորիսի հետ կապ չունի։ Մայրս արտասահմանից է, հայրս խնձո էսքից է, papekan խնձոց է։ Իրեն 46 տարին երբ որ հայրենա դարձել են, այդ հանդիպել են եւ իրենք Մարաշից են։ Գնացել են Սիրիա, Սիրիայից հետո վերադարձել են Հայաստան։ Ձեր մանկությունը լցվել է այդ պատմություններով, թե աշխատել է զերծ պահել։ Պատմությունները միշտ էլ եղել են մեր տանը, մաման էր պատմում, բաբաները պատմում։ Շատ ենք, մանուկ ենք եղել, չենք հասկացել հիմա որ վեր է շիշում, նոր ես զգում, որ ինչքան ծանր պայմաններում, ծանր ժամանակներում են ապրել մեր ծնողները։ Իհարկե հիմա երկուսն էլ չկա, դժվար է։ Եղևի 15 թվական էպիսի նկար ունեք, ինչ եք ուզում ասել։ Կապիկի նկարը։ հա։ Իհարկե դա ցուցանվեսի նկար էր, ինքը եղերն ընդհանուր թեմա է։ Այս իմ նկարը, որ թե հենց նվիրված մեր եղերնին, այլ ընդհանուր եղերն է, որ կյանքը սկսվել է կապիկներով, Դարվինի ուսմունքը ընդհանրենք եւ նորից մարդկություն, նորից նորից կյանքը կվերանա եղերնը։ Այն հա։ գանգեր են, ոչ թե ընդունում եմ, այլ մտածում եմ, որ դա ինքը կյանքի էվոլյուցիան է այդպես հնարավոր չէ որ միշտ մարդկությունը լինի վերանում է նորից կենթանանում է նորից վերանում է մի քանի հազար միլիոն տարի հետո եւ եղերն է դա եղերն է եւ մարդը մարդուն է ոչնչացնում կենթանական աշխարհն է մարդկանց ոչնչացնում եւ այլը ամեն ինչ բնության մեջ է բնության հետ է եւ այդ կապլիկը որը ինքը նաեւ եթե նայել լինենք ցեն ձերքերի վրա ինքը խաղաց համաճիկների հատ հատրոնը մարդկությունը վերացրել են իրար մնացել են կենթանիները ինքն է զարմացած այդ բանասարքի գանգերով խաղալիք կգանգերի հետ խաղումը ու զարմանը որ ինչ եղավ եւ հիմա նորից ինքն հետեւը երկնախներ են եւ այլը բան եւ նորից ինքն է տեր այս ամբողջ աշխարհի այսինքն թող չլինի եղերնը չլինի թող մարդկությունը միշտ լինեն ապիկներ իրենց տեղը ունենան մարդիկեր իրենց տեղ պատկերացնում եք երբևէ հայ թուրքական հաշտություն դե ես մտածում եմ որ ավելի վատը չլինի գոնե բայց երբեք ավելի լավը չեմ պատկերացնում ինչ պետք է լինի կարերեսի պատմությանը լավատես եք այդ կարող է դա խնդրի լուծումը չէ ինքը ընդունի չընդունի դա հարցի լուծումը չի։ Անկամ եթե ինքը ընդունի չընդունի։ Ընդունի հա դե քրիստոնյա մուսուլմանի խնդիրը, եթե ընդհանրենք ընդունում է կամ չի ընդունում, դրանով ինչ է փոխում։ Իհարկե կարող է քաղաքական ինչ բաներ են փոխում, բայց երբեք հայ եւ թուրքի այդ հարաբերությունը դրանով չի լավանա հրսասիսով ցույց են տալիս, որ հայերը գնում են Արևմտյան Հայաստանում, տներ են գնում եւ սկսում են ապրել։ Ես գիտեմ Ստամբուլում անգամ մի երկու ամիս առաջ տղաս գնաց Ստամբուլ ու եկավ հիացած ասում է պապ չես պատկերացնում թե ինչ վերաբերմունք ունեն իրենք ընդհանրապես չեն ցույց տալիս զարմանալի է որ հայես թուրքերս եւ այլ այլ ազգի բոլորն են ընդունում են ասեմ Տիգրան այդ տղայեսան ասեմ Տիգրան դու ոչ մի բան չես գացել ասում է պապ ոչ մի բան դե այդ վախը կար բոլորը ով գնում են այդ վախը կա ասում է բայց իրենք այնպես են իրենց սպահում ոնց որ իրենք չգիտեն անգամ նաև հայի պատմությունը, թուրքի պատմությունը։ Մենք շատ ասում եմ ուրիշ տեսակ, անգամ ասում եմ որ հայ եմ ավելի են ուրախանում, բան։ Եվ ես մտածելու բաներ կան, էլի ոնց կարող է սենս այս ձևով դիվանագիտությունը իրենք շատ լավ են կարողանում խաղալ։ Ինչ ասել Շահանաթանի, հայի շամփուրավոր հրացանը երբեք չի պարտվել Թուրքի թնդանոթից, բայց հայի դիվանագիտությունը միշտ էլ պարտվում է։ Այդ եմ ասում, էլ շատ բաներ եք տեսնելու։ Ժամանակը արկա է ձեռնկարներում, այն առաջին երկու նկարները հավերժություն եւ նման նկարներ շատ ունեմ, ուղղակի մի քանիսն եմ բերել։ Ես ուղղակի ցույց եմ տալիս, որ մշակույթը երբեք չի մեռնում։ Անկամ Եգրագունդը կործանվելուց հետո կապայթի, թե ինչ կլինի եւ այլը, դրանք լճի հատակի դուրս կգան, հա, կլողան, երբեք չի կորչի, երկրի վրա չեն լինի, կգնան, չգիտեմ, մեկ ուրիշ մոլորակներում երբեք մշակույթը Այսինքն զոնը մշակույթին հա, որ երբեք մշակույթը չի կորչում դետալները կմնան է այս տալբի հետևում մոլորակներ են այդ մեր նյութերն են եւ այլը որ արտական ժամանակաշրջանից նաեւ եւ երբեք մշակույթը չի կորչում տեղն է փոխվում։ Ստեղծագործական ինչ ուղի է կանցել, երևի մի 40 տարի կլինի, թե ավելի։ Կան շրջաններ, ինչ շրջանների եք դուք բաժանում։ Հիմա այն սկզբի նկարներից չունեմ։ Գույներն են ուրիշ, գիծն է ուրիշ եւ այլն, ուրիշ տեսակ նկարներ են, դրանք հիմա չկա։ Ու անդադ ինձ թվում է, որ ես միջև կյանքիս վերջը պետք է այդ գույներով նկարեմ։ Հիմա որ դնում եմ, շատ լավ նկարներ են, բավականին գույները, ուղղակի նախանձում եմ, որ հիմա չեմ նկարում այդ գույներով, բայց նաեւ դա չի բավարարում։ Դες տարբեր սենց этаպներով անցնելով եւ այլը գույները դեն փոխվում, մտածելակերպը դե փոխվում։ Իհարկե կրվի տարիների նորջ գույներ էր, կրվից հետո մի քիչ ավելի վառ գույներ եւ այլն։ Շատ ժամանակի քսինց վրա եմ զարմանում, որ այն մատնում սենց կարելի է միանգամից սենց նոր գույներ տեսնել, նոր գից տեսնել եւ այլն, հինը արդեն էլ չի բավարարում քեզ։ Նաեւ իմաստավորվում ես ինչ որ նոր մտքեր են գալիս։ Դա կտավների օրինակ Պիկասոյի մոտ ինքն էլ սկսել էր ակադեմիական ռիսունքները ունի ու ընթացքում բավական հետաքրքիր վերջում լրիվ ուրիշ բան է այսինքն նա կապույտների գիտե կարմիրների բանսեր շրջան է անցել եւ այլը դա ոչ թե դու ես նստում մտածում որ կապույտ պետք է նկարես նստում ես դա ներսից է գալիս որոշ նկարիչներ ասում են վերևից է գալիս ինչ որ ձեռք է ա երևի ինչ որ մի բան կա ասես քեզ վերևից հուշում է որ դու սկսում ես ինչ որ այդ գույները փոփոխել տեսնել նոր ձևով տեսնել պատկերներ են գալիս էլի, պատկերները անդադ վերևից։ Մի անգամ գուսանաշոտի հետ հանդիպել, դե Գորիսից է գուսան, ազրեցում էին վրա։ հա։ Երաշցիները ճկնաղ են գուսանի, ասում էի, դե գուսանջան է, ո՞նց է որ սենց այդքան հրաշալի երաշցուն ձեր մարմնի մեջ, ուղեղի մեջ, ասում եմ, իրար ջան, վերևից գալիս են, թափում են, ասում եմ, իսկ ես բռնում եմ երաժշտները ասմաթափում են, իսկ ես բանում եմ։ Իսկապես հա։ արվեստի մարդկանց ինչ որ դիեզերական հա, հա, ուժ ուղղորդում է։ Նույն Թումանյանը, մեծ Թումանյանն ասում էր իմ անքուն ականջում միշտ ձեն է հնչում։ Առավոտվա դեմը այդ պատկերները գալիս։ Դե գիշերը քնում ես առավոտը, երբ որ ժամը 4-ին։ Ժամը 7-ից մինչև ժամը 10 Ինչ դրսում միշտ տեսնում են դրսում գոյսում։ Նկարելու համար ինչ է հարկավոր՝ հոգեկան տրամադրվածություն, լույս, ասենք ամեն ինչ։ Իհարկե չլինելու դեպքում էլ ես նկարում, բայց ինչու մի բան պակաս։ Մարդկա գավ բանտում նստած լինի նկարի։ Դե գիտես, դա եւ վարպետության խնդիր կա կարող է շատ բան տեսնես, զգաս, բայց չկարողանաս վերարտադրես կտավի։ Այսինքն վարպետություն է պետք։ Ամենամեծ ուսուցիչը բնականաբար բնությունն է։ Ահա, բնությունը եւ ամենալավ նկարը դա նկարելն է։ Երբ որ նկարում ես, ուրեմն լավ է։ Եթե չկա, ուրեմն վատ է։ Իսկ վատ նկարը։ Դե համար ասում եմ, վատ նկարիչ չկա, վատ նկարիչն է, որ չի նկարի։ Իսկ վատ նկարներ չեն լինում։ Այդ արդեն ուրիշ հասկացողություն է։ Չէ, չկան վատ նկար չկան, գիտես ոնց է։ Ասում են նկարչի ամենամեծ ճշնամին իր վատ նկարը։ Կարող, գիտես մարդը նկարից 40, 50, 60, 100 նկար լավը չեն, հա, բայց դու ոնց ասես այդ նկարչին լավը։ Միգուցե քեզ համար լավը չի, բայց իր համար մի աշխարհ է դա։ Այս ված նկարի գոյություն չունի։ Անկեղծ եմ ասում, դա Ձեր բոլոր նկարները տեխնիկական ինչ-որ թոլություններ ունեի, հասկացողություն ունի, բայց նկարը երբեք ված չի լինի։ Խնդիրը նա է, որ ինքդ պետք է կարողանաս քեզ տրամադրել հասկանալու։ Երբ որ դու սկսում ես հասկանալ, օրինակ սիմֆոնիան ոնց է, ես չես լսում, զազվում ես արմատանույս ինչաբանի, որ քեզ սկսում են բացատրել, հետո դու ուզում ես հասկանալ, նոր ասում ես, որ հետաքրքիր բան կա դրա մեջ, այսինքն ցանկացած նկարի մեջ պետք է հասկանաս ինչ է ուզում ասի նկարիչը, ով է, մի քիչ մտնես նկարչի կյանքի մեջ։ Մենակ նկար նայելով կարող է չհասկանաս նկարը։ Երբ որ մի քիչ նկարիչին ես ուսումնասիրում իր կյանքին, նոր ես հասկանում որ իրականում իր գործերը շատ լավ են։ Նրանք մի ամբողջ աշխարհ։ Դիմանկարներում եք, դիմանկարների շարքում եք։ Նժդեին երբևէ դիմել եք։ Չէ, նժդե, չէ, չեմ դիմել, ես դեռ նժդեին չեմ ասել, Տիգրալ մեծից բանից սկսել եմ։ Ցանկացած գործ պետք է ծնվի։ Անես չէ որ ուզում եմ նժդեր նկարեմ, վեցնեմ նժդեր նկարել։ Պետք է ծնվի։ Հիմա իմ մոտ ավելի շատ էս էս միշտ Տիգրալ մեծ այդ ուրարտական ժամանակաշրջանի եւ այլ հստակ նկարներ կան։ Ներշնությամբ եք բաժանում նկարները։ Ահա որ ծանր է։ Ված նկարներ չեն լինում, հա ուրեմն ասում եք։ Ձեր բոլոր նկարները ձեր սրտով են լինում, երբ նկարում եք։ Հա ես ձգտում եմ ավարտել այնքան պետք է նկարեմ։ Նկարկա որ ես 15-20 տարին եմ, միջև հիմա են, եթե տանեն անդան նկարում եմ։ Ինչ նկարի, դա որ 15-20 տարին է։ Հա, դա այսպես չեմ փոխել եմ նորից։ Հա, բայց զգում եմ որ սխալ բան եմ անում։ Կամ պետք է նավիրես ծախել։ Այսօր ամենից շատ որպես նկարչի ձեզ ինչն է մտահոգում արվեստում։ Ասենք նկարչական արվեստում կա սերուն, դասավանդում եք, դպրոցում եք։ Դպրոցում դաս եմ տալիս։ Արվեստի դպրոց։ Դպրոցում, հա։ Ժամեր ունեմ, շատ լավ աշակերտներ ունեմ, բոլորն էլ համարյա սովորում են։ Ուղղակի մի քիչ ղեկավարության ուշադրությունը մի քիչ ավելի մեծ լինի։ Օրինակ Ֆրանսիայում բանում գնում ես, տեսնում ես մարդիկ ինչպես են սիրում նկարչությունը, նեղ սեփական տուն ունեցողը, ոնց որ առաջ մենք գրքեր էինք անում, չէ՞, ես գրադարան ունեինք, վանհապարտանում։ Ինչո՞ւ, ես միջև այսօր էլ գնում։ Իսկ երեք նկարներ են գնում։ Գնում ես մեկի տուն, եթե տանը նկար բան չկա, երևի այդ տունը չեն էլ մտնում։ Զարմանալ դեմ 4 անգամ եղել եմ Ֆրանսիայում ում տուն մտնում ես, նկարներ են ամբողջն, գիտես թե պատկերասրահից մտել։ Այսինքն եւ ժողովուրդը եւ պետությունային մտնում ես պետական գրասենյակներ եւ այլ չգիտեմ իրենց այն մեծ նկարիչները։ Այսինքն այսօրվա նկարիչը չի զգում պետության հոգացողությունը։ Դե գումարի հետ կապված է մի քիչ գիտես ոնց է, եթե փող չի լինում, դու սկսում ես ուրիշ բաների ընտանիք ուներ, չէ, երեխա ծովար չի մնալու։ Կարողանում եք ձեր նկարներով ապրել։ Դե 50-50, 50% նկարներ, 50% մեկ ուրիշ գործերով են զբաղվում։ Հաջողություններ ենք մաղթում։ Հիշեցնենք Իմ զրուցակիցներ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի նկարիչների միությունների անդամ, գեղանկարիչ Ժիրայր Մարտիրոսյանը։ Նրանք, ում հետաքրքրեց արվեստագետի գործունեությունը, կարող են այցելել Ստեփանակերտի պատկերասրահ, որտեղ բացված նկարչի ցուցահանդեսը կտևի մինչև հոկտեմբերի 21-ը։ Այսքանը ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր եւ արեց խմբագիր Մելանե Միլոնյանը, մոնտաժը Նադեժդա Դոլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։